літаратурная анталогія да 90-годдзя з дня нараджэння владимира караткевича шаноўныя слухачы прапануем вашай увазе старонкі рамана владимира караткевича чорны замак альшанскі чытае артыст олег хвінярскі у ехалі з лыгановскім у горад у ягоным блакітным масквічы. Вярталіся з псіханеўралагічнай клінікі. Гэтаму было як быццам усё нічога. Прыгожыя моцныя рукі цвёрда ляжалі на баранцы, і здавалася мне, Ён не глядзіць на дарогу, не адчувае машыны, а проста зліўся з імі ў адно, як кожны ас аўтамабілі ваджэння. А мяне ледзь не калаціла ад гэтага візіту у дом вар'ятаў, ад павароткі шашы ў доўгую і цімнаватую алею, з высачэзных туй і ядлоўцаў, ад двара, па якім хадзілі бы ў сне нейкія невыразныя фігуры, нават у сваіх піжамах і халатах, падобныя на тую маўклівую постаць у саване, што стоячы падплывае у ладдзі да вострава мёртвых бёкліна. Я Удзячны быў лыганаўскаму, што ён не павёў мяне па палатах, а проста папрасіў санітараў прыводзіць тых хворых, якіх ён укажа, і кожнаму з іх выдаваў мяне не за староняга чалавека. Магчыма, я страшыўся такога будучага іхняга суседа, а за лекара, які паглядзіць іх пакуль, а пасля абавязкова дапаможа. Я толькі не урыўкамі лавіў яго каментарыі, калі чарговага хворага адводзілі. Перада мною ўсё яшчэ стаяў твар, вочы, пастава няшчаснага, ягоная мова, часам здаецца і складная, а часам як на дзве трэці сапрэлая тканіна з кургана, па рэштках якой толькі з цяжкасцю можна ўявіць першапачатковы узор у аднаго не таму што ракета узарвецца космасу не баліць загад урада магло там эліта адзін З десяткаў магчымых разгадак гэтай галаваломкі мог быць такі. Казаў жа я, каб паслалі мяне аднаго, і не таму, што ракета ўзарвацца можа, калі лішні ў экіпажы. На зямлі не ўзарвецца. Космасу не баліць. І гэта быў загад урада, а на месцы не паслухаліся. Самае горшае, што ўзарвацца магло там, а там, а эліта. А яго змяняў другі які быў упэўнены, што жонка рвецца да яго. Калісьці яна не толькі здрадзіла яму, але і прадала яго. Ужо 10 год чакае. Ды яе да яго не пускаюць. Яна выйшла другі раз замуж 9 год назад, буркнул Лганоўскі калі чалавека, які захлынаўся ў рыданнях, павялі. яшчэ яшчэ а тут голас чалавека які звыкнуў да такога хаця недзе унутры яму можа і баліць, каменціруе. Псіхоз корсакава, асобая форма псіхічных расстройстваў, На глебе алкагольнай інтаксікацыі характарызуецца змяненнямі памяці і множнымі паражэннямі нерваў або рознасць палёў зроку. Але праведзена праверка з дапамогай вымяральніка мазгавых хваль і розніцы ў іхняй форме я не бачу. Ці яшчэ. Ні вар'ятам, ні эпілептыкам па ўсім відаць яго лічыць нельга. Няма ніякіх падстаў казаць аб арганічных мазгавых зменах. Трэба лічыць, што прычынай, хутчэй за ўсё, псіхічныя, душэўныя ўласцівасці. Ён пільна пакасіўся тады на мяне. А, як, як у гэтага вашага тыпа зальшанкі, хацеў бы я неяк пагаварыць з ім. А хто забараняе? Збярыцеся, восьось. Ды прыедце туды на дзень-два паназірайце. А можа, і трэба будзе і не толькі за ім дадаў ён са значэннем. Можа, і <laughs> ў вас некаторыя пачаткі пачалі праяўляцца. Воля ваша, але што гэта дасць. А вопытнаму дасць, Хаця, вядома, лепей было б правесці тэсты на здольнасць запамінання і элементарнай разумовыя здольнасці і зрабіць праверку рэакцыі на наркоз. Запамінаю на выдатна здольнасці, ну, як здольнасці, наркотыкаў не ўжываю, Ды да і мала хто, відаць, у нас іх ужывае, гэта не Гонконг. І трэба было б правесці, гнуў ён сваё большую сібаковую праверку разумовых здольнасцей і аналіз характару по метаду Роршаха. А перад нами ішлі новыя і новыя тені. Адзін дэгустатар з вінзавода. Да, 1878 года прафілаксера. Пасля яе, я Віны ўжо не тыя. Корак мянялі, а то трэба было адбіць рыльца. Пад рыльцам трымалі свечку, каб быць упэўненым, ці не трапіла ў віно парушынка. І ані гарчычныя лыжачкі асадку. Вы ўжо такіх тых вінаў, не будете пить. Ни об чым іншым гаварыць не можа. А за ім акцёр, які граміў кагосьці кавалкамі з п'есы якой ніхто не бачыў і ніхто бачыць не будзе. Жэсты аратара на форуме. І ролю у ёй мне не далі. Англійская мова Шекспіра гэта ясна, А тое, што вы называеце, просто англійскай гэта шэраг мыканняў і варыяцыі аднаго адзінага галоснага пры дапамозе якога маюць зносіны девять десятых жыхароў гэтага вострава і кінуўся да акна нібы расчыняючы яго слухайте перазвон звон по нас Слухайте вы усе, Хай поможа Бог гэтаму старому дому. Я не мог болей. Што адчуваеце падманны крок, няёмкасць, спытаў псіхіятр. Фелікс опортунітате мортис. Шчаслівы, хто ў час памірае, А мне сорамна. Што зробіш? многіх з іх не вылечыш і саромецца няма чаго прыйдзе час на гэтых безнадзейных мы накопім матэрыял надзей для іншых і тады адзіным невылечным адхіленнем у псіхіцы будзе тое пра якое і зараз кажуць балван якіх мала <laughs> абы не прыштурвалі а Ну, гэта ўжо не псіхіятраў справа. Хадзем, Хадзем адсюль. Ён гаварыў з усмешкай, хаця і сумнай, а на мяне каціліся хвалі чалавечага гора. Вялізныя хрыбты чорнай вады. І гэта былі нашы няўдача і непаспяховасць, Нашы нядоля і злашчасце. Усе грані нашай нядолі, атамнай, мілітарыскай, сексуальнай, пагрознай, чым мог памагчы супраць гэтых няспынных навал нейкі там стары добры бром. Стары экіпаж флинта цяпер нават сваю славутую песню спяваў бы зусім іначай. Йо-хо-хо і бутэлька брому. Я не мог больш глядзець у вочы гэтым людям, і ўзмаліўся перад лыганоўскім аблітасці. І вось мы ехалі назад, паступова уязджаючы у позні весні сутонні. Ну вось, сказаў лекар, цяпер вы самі бачылі гэты адчай. І менавіта, каб не дайсці самому да такога, кіньце ўсе вашы заняткі, перастаньте думаць аб усім і куды-небудзь, Ну куды хочаце, на мора, у горы, у стэп, Сцеражыцеся ілюзій. Добрая ілюзія, калі я сам бачыў тені на галерэі і іншае, гэта што? Неаб'ектыўнае ўражанне? Ён усміхнуўся гожым ротам. <laughs> сярэднівяковыя вядзьмяркі каблётаць націраліся маззю у яе склад уваходзіў аканіт Ён даваў цалкам аб'ектыўнае адчуванне палёту але <laughs> ж вы не будетеце адмаўляцца што гэта была чыста суб'ектыўная ілюзія А гэта что? таксама суб'ектыўная ілюзія, што мае паперы пару разоў былі пераварушаныя. А вы не маглі самі гэтага зрабіць. <clears throat> ну ва ўзбуджаным стане клянуся вам, што падчас гэтых ілюзій я з месца не мог скрануцца, як прыкуты, усе мускулы здраўнелі. Вы лепей чым разважаць парады мне нейкія далі б сказаў я гэта ці не занадта палка і не дзіва я такі досыць моцна спалохаўся тых дантавых колаў пекла праз якія ён мяне сёння правёў <laughs> парады но ну, ну піць вы шмат п'яце выпадкова і і досыць рэдка курыць лепей за ўсё абавязкова кіньце курыць. Ну, гэта вы занадта патрабуеце. Можа, можа, можа, ды гэта ў вашым выпадку можа і не дужа шкодзіць. Лепей, вядома, кінуць, калі хопіць волі. Проста выдатна было б, каб кінулі. Але тут я дрэнны парадчык, ды патрабаваць не маю права, сам дымлю як цягнік. З вайны. з фронту самі разумееце ну можа крыху меней курыце ўрэшце гэта не самая вялікая бяда вось кінуць справы каб сонца зелень свежае паветра спакой тады і дыміць можна <laughs> крыху прыпаркаваўшы машыну мы ішлі да сваіх хатаў Што Геррадзе спытаў пахольчыка лекар. Як там з дамоўленасцю, а? «Э, э, ды вініцца мушу не дастаў і пэўны час мусіць не будзе перабоі. А ладно, махнуў рукой лыгановскі, пакурым пару тыдняў штось іншае. падымаліся да сябе і на пляцоўцы дзе была кватэра лекара убачылі хілінскага які спускаўся ўніз дзень добры панству а дзе гэта вы косміч прападалі цэлы дзень кампанія кабеты кампанія у мяне была у невелька, але бардзо пожонна, сказаў я словамі не дужа прыстойнага польскага анекдота. М, -м пробашч, арганіста, Не, ты вальшанцы. Няўжо астатні з таго анекдота. Ды не, я гатовы быў ляпнуць нешта праўдзівае пра падзеі гэтага дня, але тут, дай Божа яму здароўя мяне перабіў лыгановскі і Праўда, калі кліент не хоча берагчы лекарскай таямніцы, то гэта хочаш не хочаш павінен рабіць за яго сам лекар, нават наступаючы дурню на язык. Ён не скажа, сказаў Лганаўскі, бываюць такія рэчы, што трэба трымаць язык за зубамі. На мой погляд, ён сёння цалаваўся з чужой жонкай. <laughs> Божа мой, уздыхнуў Хілінскі, і ўсё гэта адбываецца ў прававой дзяржаве, памаўчаў. Хаця цяпер пайшлі мужчыны з прэс як з анекдота. Ваша мэта што? Пацалаваць маю жонку, ну то, скончыўшы сваю справу, вы можете пайсці. <laughs> Словом Антоне, калі ты кажаш, што рыба добра ловіцца, то я можа неяк днямі заеду да цябе. Стаць там на пастой можна ў каго. Гэтага добра хопіць. А ведаеце, сказаў Лыгановскі, можа і я падскочу на дзень другі. А адгулаў некалькі скапілася. І так абрыднуў горад, горача, ногі ў асфальце вязнуць, А там жа канец мая. І ў дадатак сказаў я, дзякуючы позняй вяснесям там у гушчары ды ў баравінных ярах ёсць яшчэ апошнія смаршкі. Ну не кошыка, на патэльню назбіраеце. І смаршкі! — вохнуў псіхіятр. Усё на каленках прыпаўзу. А можа, разам пад'едзем. Вы калі, Адам Пятровіч. О тым справа, што дакладна не ведаю, з'ездзіць тут э, на дзянёк да сваякоў трэба. Падкладна. Ну, можа, ўсё ж там у альшанцы сутыкнемся. Будзе яшчэ лепей. Так, запланаванасць заўсёды пасуе перад сюрпрызам. Мы разышліся. Больш за ўсё я люблю вось такія нечаканыя, як з яра галавой поездки. Калі збіраешься спехам, калі не залежыш ні ад аўтобуса, ні ад білетных касаў, не ад папярэдняга продажу гэтых білетаў, а залежыш толькі ад майстэрства вадзіителя, ды ад спраўнасці машыны, калі дзе захацеў, там і спыніўся ці на беразе ракі, ці на ўзлесі, ці паляжаць у сакавітым каюшынніку або ў дурманных каноплях. Калі выходзіш у пяць раніцы, яшчэ пазяхаючы ад соннага холаду, як паступова разаграешся, як запальваеш першую цыгарету, яна асабліва смачная у ранішнім зусім яшчэ чыстым паветры. Як ідзеш загадзя умоўленым маршрутам і цябе недзе дарогаю, подхоплівая шчука ў казёл, адна з улюбёных мною машын, асабліва калі лета і брызентавыя сцены падабраныя ўгару і ветер як сабе хоча жартуе з людзьмі іхнімі валасамі каўнярамі і ўсё такое іншае Ды яшчэ калі акрамя вадзіителя тут жа на заднім сядзенні з табою шчука і хілінскі. Псуе праўда крыху настрой прысутнасць побач шафёрам сардэчнага сябра, няўхільнага Якуба клепчы, Але што зробіш? Ніколі на зямлі не бывае стопроцентнага шчасця. Прымірымся і, з 80процентным. Мільгаюць рэчкі, сялянскія вазы ля апушчаных шлагбаумаў, лясы, паляны сярод жыта і на некаторых вялізныя, як свяшчэнныя дубы продкаў, дзічкі. Пралятаюць проста пусткі, зарослыя верасамі, И на их белорусскими кипарысами Узвышается змрачноватый ялянец. сябры вы слухали старонкі рамана ўладзіміра караткевіча чорны замак альшанскі выканаўца артыст олег вінярскі